Ընթերցողի սեղանին է Ադրբեջանը քաղաքակրթության թշնամի մատենաշարի առաջին հատորը։ Այն Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի մշակութային ժառանգության պահպանության հանրային խորհրդի, ինչպես նաև Գոլոս Արմենիայի թերթի համատեղ աշխատանքի արդյունքն է։ Մատենաշարի թողարկումը նախատեսված էր մինչև 44-օրյա պատերազմը։ Այն նպատակ ուներ հանրահրճակելու հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը տարբեր լեզուներով։ Չստացվեց։ Պատերազմը խմբագրումներ արեց ծրագրերում։ Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովն ասում է, որ Մատենաշարը համալրվեց պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մշակութային եղեռնը վկայող նոր հանցագործություններով։ Հետևաբար փոխվեց նաեւ Մատենաշարի նյութը։ Որոշեցինք առաջնահերթությունը տալ մշակութային ժառանգությանը, որը գտնվում է Արցախի օկուպացված տարածքներում ժամանակավորապես։ Ադրբեջանի կողմից իրականացված մշակութային հանցագործությունները մատենաշարում տեքստային տարբերակով ներկայացնելուց զատ նաև լուսանկարներով են լրացվում։ Այդ նկարներում պատմամշակութային հուշարձանների, եկեղեցիների ու վանքերի նախքին եւ ներկա վիճակն է պատկերված։ Հովիկ Ավանեսովի խոսքով դրանք անհերքելի փաստեր են, որոնց ուշադրություն պետք է դարձնի նաև միջազգային հանրությունը։ Այս նախագծի շրջանակներում մենք բարբերաբար անդրադառնալու ենք ոչ միայն Արցախի օկուպացված բնակավայրերում մեր պատմամշակութային ժառանգության հիմնախնդիրներին, այլ ընդհանրապես 1918 թվականի արեստացին Ադրբեջան պետություն կոչվածի ստեղծման ժամանակվանից սկսած մինչև մեր օրերս իրակողմից իրականացված բոլոր մշակութային ցեղասպանությունները տեղ են գտնելու հերթական մեր մատենաշարի համարներում։ Մատենաշարի վերնագիրն ընտրելիս հաշվի են առել նաև այն դեպքերը, երբ Ադրբեջանը ձևափոխել, վնասել կամ ոչնչացրել է այլ ազգերի մշակույթին պատկանող պատմամշակութային հուշարձաններն ու սրբավայրերը։ Հովիկ Ավանեսովը օրինակներով է ապացուցում ասվածը։ Շուշիի մզկիթը, որը այսպես Ալիևի ապօրինի բոլոր այցերի ընթացքում գովազդվում են, ներկայացնում են, պատերազմի ընթացքում թիրախավորվել է մի քանի անգամ դիտավորյալ։ Նպատակը մեկն էր, որպեսզի պայթեցնեն Շուշիի մզկիթը եւ այդ ամենի մեղավորությունը Բաքվին հայերի վրա։ Նույն ձեռագրով առաջնորդվում են նաև այսօր օկուպացված տարածքներում։ Քանդում են ադրբեջանական գերեզմանները, վերագրում հայկական կողմին։ Խորհրդային ժամանակահատվածում ծվել բնակավայրերում նաև ադրբեջանցիներ են ապրել եւ ունեցել են որոշակի գերեզմաններ։ Ու երբ 2020 թվականից հետո ժամանակավորապես այդ բնակավայրերը անցել իրենց օկուպացիա հետ, ակ սկսել են քանդել այդ գերեզմանները։ Այդ ամենը վերագրելով հայերին։ Քաղաքակրթություն ու Ադրբեջան հասկացություններն անհամատեղելի են, կարծում է Հովիկ Ավանեսովը։ Ասում է՝ նրանք պատրաստ են ամեն քայլի պատմությունը խեղաթյուրելու, ձևափոխելու համար։ Հիշում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու ուղղությամբ գերճշգրիտ զենքով կրակելու դեպքը։ Մատենաշարի կազմի համար էլ հենց վիրավոր Ղազանչեցոցի պատկերն են ընտրել։ Տեղեկատվական պատերազմում պետք է գործել ավելի ակտիվ, կարծում է Հովիկ Ավանեսովը։ Հիշում է խորհրդային ժամանակաշրջանում տարվող աֆղանականացման քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը փորձում էր համոզել աշխարհին, որ Գանձասարը, Դադիվանքը, Ծիծեռնավանքը աֆղանական ցակում ունեն։ Այսօր էլ առաջնորդվում է կրկին փորձիր սկզբունքով։ Վերջի ժամանակահատվածում աղվանականացման տակ մտել է նաև Ամարասի վանական համալիրը, Հադրութի շրջանի բոլոր պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Ընդ որում, երբ որ օկուպացիայից հետո Ադրբեջանի ռազմական հանցագործը հայացել է Հադրութի եւ մնացած այդ օկուպացված շրջանները, հենց այնտեղ տեսագրությունը կա, տարբեր լեզուներով ընդ որում տարածվել է, բացահայտ հրամայում է իր համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին հերացնել հայկական բոլոր արձանագրությունները հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձաններից։ Միջազգային համապատասխան կառույցները պարզապես չեն ուզում նկատել բոլոր այդ փաստերը, առաջնորդվում են երկու գործոնով՝ քաղաքականություն եւ գումար։ Դրա վառապացույցը Ադրբեջանի ընդգրկումն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Պատերազմի եւ Զինված հակամարտությունների ընթացքում պատմամշակութային ժառանգության պահպանության հանձնաժողովում։ Բնական է մենք հստակ հասկանում ենք, որ այդ կառույցները առաջնահերթվում են ֆինանսական ռեսուրսներով, այլ ոչ թե իրենց ցերտին առաջնություն տրվում է մշակութային ժառանգության պահպանման ու որոշակի առումով նաև վերենացել որոշ կառույցներ քաղաքական հարթակների։ Լրագրողներն էլ կարևոր անելիք ունեն այստեղ։ Պետք է բարբերաբար խոսել ու ներկայացնել մեր մշակույթն ու հարուստ ժառանգությունը։ Հովիկ Ավանեսովը Ադրբեջանը քաղաքակրթության թշնամին մատենաշարը համեմատում է Զենքի հետ, որով պետք է ճիշտ կրակել հենց տեղեկատվական պատերազմում։ Եթե ամենօրյա պարբերականությամբ մեր որևէ օկուպացված բնակավայրի հետ կապված, որևէ հուշարձանի հետ կապված հակիրճ տրվի երալեզու կամ քարալեզու տեղեկատվություն, հանրայնացնել, միջազգայնացնել այդ ամեն ինչը լինելու ավելի հեշտ է։ Մատենաշարը թարգմանվելու է մի քանի լեզուներով։ Այն հասանելի է ոչ միայն թղթային տարբերակով, այլև էլեկտրոնային տարբերակով Արցախի էլեկտրոնային գրադարանում։ Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։